So hy die Heere vir my gesê, gaan koop voor jou hulle een gordel en maak dit om jou lijf vast. Je moet dit niet laat nat word nie. Ek het die gordel gekoop soos die Heere gesê het, en dit aangesit. Die woord van die Heere komt toe weer tot mij, vat die gordel wat jij gekoop het, wat jij aan het, en ga na die Eefraat toe en steek dit daar weg in een klipskeer. Ik het gegaan en dit bij die Eefraat weggesteek soos die Heere my beveel het. Na een lang ruik het die Heere vir my gesê, gaan nou na die Eefraat toe en gaan al die gordel wat ik jou beveel het om daar weg te steek. Ek het toe na die Eefraat toe gegaan, daar gegrawe en die gordel uitgehaal uit die plek waar ik om weggesteek het. Maar die gordel het begin vergaan en was nutteloos. Toe kom die woord van die Heere tot mij. So het die Heere gesê, so sal ek die groot hoogmoed van Jeda en Jerusalem laat vergaan. Hierdie slechte volk wat weier om na my woord te luister, wat hulle eie harde koppe volg en achter ander goede aanloop en hulle dien en vereer, sal net so nutteloos word soos hierdie gordel. Soos een gordel stevig vast is om die lijf van een man, so het ek al die mensen van Israël en Jeda aan my vastgemaak, sê die Heere. Hulle moes my volk wees, hulle moes leven tot my roem en eer en een sieraad voor my wees, maar hulle het nie geluister nie. Sê vir hulle dit, so sê die Heere die God van Israël, elke kan met vol wijn gemaakt worden. Dan zal hulle vir jou sê, weet ons dan niet dat elke kan vol wijn gemaakt moet worden nie. Dan moet jy vir hulle sê, so sê die Heere, ek gaan al die inwoners van jullie land dronk maak, ook die konings wat op die troon van David sit en die priesters en die profete, ja, al die inwoners van Jerusalem. Ek sal hulle teen mekaar verpletter, vaders en kinders saam sê die Heere. Ek sal niemand spaar of verskoon nie, sonder ontferming sal ek hulle uitrie. Luister, gee aandag, moet nie so hoogmoedig wees nie, die Heere het gepraat. Eer die Heere jylle God voordat het donker word, voordat jylle jylle in die skemer vastloop teen die berge. Jylle sal wag op lig, maar hy sal duisternis breng, hy sal dit stuk donker laat word. Maar as jylle nie luister nie, sal ek in stilte huil oor jylle hoogmoed, ik zal huil in huil, tranen stort omdat mijn kudde als ballingen weggevoerd word. Sê vir die koning en vir die koningin moeder, klim van die troon af, want jelle zal niet meer jelle sierlijke kroone dra nie. Die stede in die Zuidland is beleer, niemand kan hulle ontzet nie, die hele jeda wordt in ballingskap weggevoerd, hulle moet allemaal weg. Kijk op, Jerusalem, kijk hoe kom hulle van die noorde af. Waar is die kudde wat aan je toe vertrouw is, die kleinvee wat jou trots was. Wat zal jy sê as ek mense oor jou aanstel wat jy geleer het, as mense wat jy as bondgenote beskou het, oor jou regeer? Zal dit niet voor jou net zo so pijnlijk wees soos voor een vrouw wat een kind in die wereld brengt nie? Jy vraag jou af, waarom het dit my oorgekom? Je wordt kaal uitgetrek en verkracht oor jou baie oortredings. Kan een kis iets sy vel verander of een luipaard sy vlekke? Sal jylle kon doen wat goed is, jylle wat zo so gewoond is aan die kwaad? Ek sal jullie verstrooi soos kaf wat voorbij waai in die woestijn wind. Dit is jou lot, jou deel wat ik voor jou afgemeet het, sê die Heere, voor jou wat mij vergeet het, wat op leens vertrouw het. Ook ek sal jou kool uitrek, zodat so je skandelike naaktheid bekend wordt, jou overspel, jou wel is, jou skandelike hoerierij. Op die hevels, in die oopveld het ek jou afschuwelijke dade gezien. Jelene wacht voor jou, Jerusalem, als jy je niet reinig niet. Hoe lang gaan dit nog zo so blij?